השבוע, ביום שישי, 47 שנה למותו של המלך, אלוויס פרסלי, בן 42 הוא היה, ואיתנו באולפן קובי ברטון, שהוא עושה אלוויס כל הזמן, אבל ביום שישי זה באופן ספציפי, יש מופע גדול במועדון בלצ'או. אז שלום קובי. כן, שלום וברכה. בוא נשמע על המופע. המופע הוא, אה, אה, אפשר לומר, חלום אה, ילדות, מאז שאני ילד, מי שמכיר אותי יודע שאני מגיל 13-14 אה, שומע את המוזיקה הזו של אלוויס, ובכלל שנות ה-50 וה-60, ופשוט נתקעתי שם איפשהו בסוף אה, שנות ה-70. אה, ואלוויס הוא, ה... הוא היה המרכז בעצם של האהבה שלי, ו... ו... ותמיד uh, שאפתי, על... עמדתי על במות, עשיתי הופעות וכל מיני, מיני להקות במשך השנים, אבל אלוויס תמיד היה העיקר, עיקר האהבה שלי והחיבור שלי למוזיקה הזו. והחלטתי ככה שאני הולך להרים את הכפפה בעניין, ומרים הרכב שעושה טריביוט. וההרכב הוא? ההרכב הוא להקה של אה, נגנים מאוד מאוד מוכשרים, שחלקם חברים אה, במשך שנים ארוכות, חלקם אה, מהשנים האחרונות. ו... והייתי רוצה גם להציג אותם, לפרגן לאנשים. יש לנו את uh, גיטריסט אה, גיל קציר, שהוא שדרן רדיו ידוע. אה, כל השלום. מוזיקאים, כל השלום, נכון, התחיל את הדרך שלו אצל אייבי נתן לפני המון המון שנים. הוא, הוא קריין, נגן, מוזיקאי, איש, איש יקר וטוב. אה, יש לנו את איתן ברסלבסקי על הבאס, הוא בסיסט, הוא זמר, הוא עוד משנות ה-60 היה בלהקות הקצב. הוא היה בשחקים, בפסגות, אם אתם זוכרים, להיט זינגרלה, הוא היה שותף. יש לנו את uh, המתופף, שהוא אה, בעצם uh, הגזע ועמוד התווך של הרכב כזה, הוא, שמו דוד הדר. הוא מתופף מעל 40 שנה, הוא מתופף רוק, ג'אז, לטיני, הוא מורה לתופים, והוא חבר יקר מאוד שלי. הכרנו עוד שהיינו ביחד בשליחי הבלוז לפני 25 שנה. Uh, על הקלידים, שזה תפקיד לא פחות, אם לא מאגד את כולם וחשוב מאוד על סאונדים ופסנתר, uh, בחור בשם אילון לוי, הוא פסנתרן, מלחין, מפיק, מעבד מוזיקלי, והוא בוגר אה, מכללת ברקלי, כן, מבוסטון בארצות הברית. הבחור מלומד. בוא נאמר שאני הכי פחות מלומד מכל החבר'ה האלה, <laughs> מוזיקלית. אבל אתה אלוויס אינסטינקטיבי. אני מרגיש את זה בבטן, ואני זורם עם זה. אני אחד היחידים שלא היה צריך יותר מדי לעשות חזרות, אני, מכיר את המילים בעל פה, ובוא נגיד שאם אני מתבלבל, זה לא בגלל שאני לא יודע, אלא בגלל שאני מתרגש, ואני הולך להתרגש. אה, עכשיו, כל השירים שתשמעו היום, זה בחירה של, של קובי, ומן הסתם אה, כולם, או רובם יהיו גם בהופעה, כמו... אה, השיר שאיתו אנחנו פתחנו, Suspicious Minds. נכון, חלקם יהיו, חלקם שלפתי ככה עכשיו, כי אני אוהב אותם פשוט. אה, אוקיי, אז אנחנו נעבור עכשיו לסרנדר, ויש סיבה? השיר הזה הוא, אה, אני מאוד אוהב את היכולת האופראית של אלוויס, והלוואי והיה לי עשרה אחוז ממנו. אבל תמיד uh, התפעלתי, מי שמכיר אלוויס ומכיר את השיר הזה, יודע איך הוא מסיים אותו, כמו זמר אופרה גדול, אף אחד לא יכול לחכות דבר כזה, ואני פשוט אוהב את זה מאז שאני ילד, ואני הייתי שמח לשמוע אותו. יפה, ואנחנו נזהיר את המאזינים. אתם יודעים, בשבועות האחרונות, האחרונות, האחרונים, הפטפון, פטפון שמאל עשתה לנו קצת בעיות, אבל אנחנו... חבר'ה, נמצא איתנו גם קצין אספקה ראשי, יוני בגן, שזה גם תקליטים וגם אה, מחט, אה, גם מברשת אה, לניקוי המחט, ונראה אם זה יעבוד. נבדוק אם זה עובד. נבדוק, נבדוק. כן. Darling, please surrender. surrender. Oh, your love so קצר, זה לעניין, זה אלוויס, גיטר מן. אז תגיד, האהבה שלך לאלוויס התחילה ככה בבת אחת איזה אהבה מהאזנה ראשונה, או שזה התהליך שגדלת עליו? אני אגיד לך, זה, זה, זה סיפור, כי האהבה לאלוויס, או בכלל למוזיקה הישנה, היא לא, היא לא באה לי כמשהו טבעי, כמו הרבה אנשים, שזה מגיע מהבית. לא מסבתא, זיכרונה לברכה, לא מההורים שיחיו. זה לא בא מהבית. אתה לא נולדת בממפיס, לא, לא נגיד נולדתי ככה. בממפיס, לא נולדתי בגרייסלנד, לא נולדתי ב, ב, בשום מקום כזה. בית רגיל, מוזיקה מהרדיו, ו... איך, איך אהבתי, אני לא יודע, זה פשוט יצא לי נכון, ואני לא זוכר איך התחלתי, אבל פשוט אה, שמעתי הרבה קול השלום בזמנו, אייבי נתן. היו מרתונים של אלוויס. וזה פשוט אה, הרגיש לי נעים. אני אה, הייתי אה, מאוד מחובר לאנגלית ורציתי להבין אנגלית ולא כל כך... והשירים של אלוויס היו מאוד קלים לי להבנה ורדפתי, והוא לימד אותי אנגלית גם אפשר להגיד. השירים שלו, ו... ופשוט התמכרתי. וזה משם, אתה יודע... קנית עשה... תקליטים של אה, אלוויז? אני לא קניתי, אני הקלטתי מהרדיו כמו פעם, record pause, record pause, הצלחתי, התחלתי, עצרתי. אז עשית, עד היום, עשית עד היום. קסטות של אלוויז. עד היום יש לי אוספים משנת 91, משנת 90, ששמרתי ואספתי, כן. הייתי ילד, הייתי נער. ו... וזהו, פשוט התחברתי והתמכרתי, ו... וזה לא רק אלוויס, זה כל הסובבים, זה אנגלברט, זה פול אנקה, ויש עשרות שמות של כן, זמרים מהתקופה. כן, אנחנו שמענו אותך שר את את uh, Highway Star גם, כן? של, של uh, Deep נכון, Purple, זה כל כך נכון. שונה מ... אה, מה, מהמנעד הקולי שאתה צריך לאלוויס. לעומת אה, קריעת הגרון של, אה, של נכון, דיפ נכון. איך אתה מתמרן בין, ה, בין אה, שני הקצוות ת, האלה? תראה, אני לא למדתי. אני פשוט, אה, אה, מה ש, איך, כמו שאני מכיר את עצמי, אני יכול לבצע דברים שאני אוהב, או הפוך, אוהב דברים שאני <laughs> יכול לבצע. ואיפשהו ה-highway star ו-deep purple בכלל, זה היה מין אה, סוג של הכרח, כי עשינו לפני 20 ומשהו שנה, היה לי הרכב עם אה, ניב חובב וצ'לי סיגסקי עם שליחה בלוז, והופענו ב... בז'אנר הזה, וזה נתפס, גם את זה אהבתי, הצלחתי לאהוב, אבל שוב, זה גם שנות ה-70, אז איפשהו נשארתי שם, מבחינת האהבות המוזיקליות. מבחינת אה, אה, טווח שירה ו- ומנעד, תראה, לא יודע, יצא לי. יוצא לי. אני אגיד לך שזה לא, לא קל, אבל יוצא, מצליח איכשהו. הנמוכים, הגבוהים, הצעקות. פחות מפעם, אבל עדיין. אנחנו נעבור לשיר השלישי שבחרת, שזה גיטרמן, אם אני לא טועה זה מתוך סרט שנקרא גיטרמן. גיטרמן, אני אה, זוכר את הספיישל אה, מ-68, שזה היה חלק מה... מהשואו. ש... שהוא בא ועוזב ונוטש ומטייל והוא עם הגיטרה ומתעסקים איתו ומתגרים בו והוא שובר גיטרה <laughs> לאיזה מישהו. בתור ילד מאוד אהבתי את זה, מספיישל 68, אפשר לשמוע אותו. גיטרמן, אלוויס פרסלי, תכף הוא בא, לוקח לו זמן להגיע מ... מממפיס. Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I'd left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next three weeks, I went a hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set 'em on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed a thousand miles of track till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging a guitar man. Show them, son. you ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know it's that swinging little guitar man? Yeah, yeah. גיטרמן, אלוויס פרסלי. אה, עכשיו אנחנו הזכרנו שאלוויס אה, בסוף השבוע 47 שנה למותו, ויוצא קובי שאתה נולדת בערך כמה, ש, שלושה חודשים אחרי... אה, כמה חודשים, ש... כן, אני גם בן 47 אלוויס, ו... כן. ומשהו, וכן, פחות או יותר. בוא נגיד, הספקנו לראות את אותו ירח. <laughs> טוב, אני עוד זוכר את הכותרות כשאלוויס אה, מת, כן? אבל זה היתרון של זקן. כן. וכמה יש כאלה שעדיין טוענים שהוא חי, וכל הספקולציה הרבה, הרבה מאוד, אה, כן, הרבה מאוד. עד היום רץ. כן, כן. רואים את אלוויס פה, רואים אותו פה. אה, אני חושב שבו... יש כאלה שחושבים שהם אלוויס. <laughs> יש לך מלא, גם בפתח תקווה יש אחד שהוא קבוע, <laughs> אתה רואה אותו עם גם אותו שיער, לא, אותו אני לא זה... אני לא שותף ל... כן, לעניינים אה, האלו, אני בא, אני בא מאהבה טהורה למוזיקה, וזה אפילו, ש... אפילו לא לבן אדם, זה מה שהוא ייצג. ומה שהוא ייצג עבורי, זה, הוא, הראשון, הוא הראשון שעשה הרבה דברים פעם ראשונה. ועליו הכל נבנה, והוא הבסיס להרבה הרבה מוזיקאים ידועים, רוברט פלנט, אה, אה, אם תשאל את, את, את Guns N' Roses, את הזמר. אקסל. אקסל רוז. אלוויס הייתה ההשפעה שלו, אם תשאל את אה, אה, דייוויד קוברדל, אלוויס היה ההשפעה שלו. אתה מבין? כן, בלי שאנחנו יודעים, הוא השפיע... הרבה מאוד אה, הושפעו מאלוויס. אגב, אנחנו שוכחים משהו אחד. קוראים אלוויס אלוויס, אבל... אהרון אלוויס, חבר'ה. יש לו שורשים יהודיים. אלוויס ארון פרסלי, זה השם הם קצת הוסתרו, נכון. למרות שהוא היה נדמה לי שבס גוי לשכנים יהודים שלו, אם אני זוכר נכון את הסיפור. אה, אתה רואה, אז גם לי יש איזשהו קשר לאלוויס בשמו האמצעי. כן, אה? זה... כן. זה כן. נחמד, השאלה כמה באמת ידעו את זה. לא, השאלה היא למה לא השאיר לי משהו בצבא, זה, אה, זה כבר סיפור אחר, אני לא יכול... אה, טוב, אנחנו חוזרים למוזיקה, ואתה ביקשת לשמוע את It Hurts Me. נכון. אה, ואמרת שזה מאותו ספיישל של גיטרמן. זה מאותו ספיישל, פחות או יותר מאותה, מאותו סשן, כן. אוקיי, אז אנחנו... אה, נפעיל, חזרנו לפטפון שעשה בעיות, אבל טופל, בלי לפתוח אה, עין הרע, כן? שימשיך ככה. the way that he does. It hurts me to see you sit and cry. When I know I could be so true if I had someone like you. It hurts me to see those tears in your eyes. calling you fool for listening to his same old lies. כל הזמן אלוויס. ובשירים אה, האלה אה, ניכרת דווקא העובדה שאלוויס, צד אחד של אלוויס היה קאנטרי, הצד השני היה כמובן הרילמן בלוז, הוא שילב את שני הדברים האלה ביחד ויצר תרכובת שעבדה, שהצליחה, עובדה. נכון. אה, תגיד, במופע שלך אתה גם מספר קצת על השירים, או שאתה רק שם? אני, אני חשבתי על זה. כל המעברונים והכישורים ולדבר על שירים, אני לא יודע, אמ, אולי אני יכול לספר פה איזה אנקדוטה, איזה משפט פה, אבל לדבר בין, בין שירים זה... אני לא יודע כמה זה יכול לעניין קהל. אמ, זה יכול לעניין רק את, ה, את, ה, את המעריצים, ה, אתה יודע, יותר הארדקור, יותר אה, שרופים. והמעריצים וה... האלה יודעים כבר הכל, אז לספר למי שלא כל כך uh, מחובר, נראה לי שזה קצת משעמם. אבל אולי, אולי אני אבליח איזה משהו, אולי יצא לי משהו, ככה בלי שאני מתכוון, אני לא מתכנן, בוא נגיד דבר כזה, לא מתכנן. כמה שירים יהיו במופע? יהיו יותר מ-20 שירים. יהיו יותר מ-20 שירים, אנחנו... שזה שעה וחצי בערך? זה, עוד פעם, אם אני אדבר, זה יהיה הרבה יותר. תלוי כמה נדבר. אם אתה בערך... רץ משיר לשיר זה בערך שעה וחצי. אם אני רץ משיר לשיר זה בין, זה, זה בין שעה לשעה וחצי, זה משהו, כן, משהו באמצע. ואני בחרתי אותם אחד-אחד בקפידה רבה. אני מכיר הכל, אני מכיר יותר מ-400 שירים של האיש, ואני יודע מה, מה אני אוהב ומה אני חושב שגם אה, יאהבו לשמוע. בחרתי גרסאות, אה, חלקם אה, גרסאות אולפן, חלקם גרסאות מהופעות חיות, בביצועים שלא עשו בארץ. אני יודע שלא עשו. ובחרתי לעשות ולהיות אה, שונה, כמו שאני מרגיש את זה, כמו שאני אוהב את זה, כמו שאני מבין את זה. אז הנה שיר שגם אני מאוד אוהב. כאן, אגב, קראו לו בגטו הכושי. מצדים כדי לעשות הבחנה ברורה בין שני הגטאות. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? child needs a helping hand. He'll grow to be an angry old man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, On a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto. And his mama cried. אינדיגטו, אלוויס, פרסלי, אנחנו כבר באמצע הדרך. כמה אנחנו נהנים פה. וקובי, אתה ביקשת שיר שיש לו מאחוריו סיפור מיוחד. נכון. ספר. יש uh, סיפור, לא, זה קרה ממש לאחרונה, האיש אפילו לא יודע, זה, זה משהו שככה יושב בי, וזה היה לפני איזה חודשיים, שלושה, הייתי בבלה צ'או, עשיתי שיר של אלוויס. וראיתי שהוא מאוד אוהב, ואז הוא בא וקורא לי ככה, איש מבוגר בשם ניסים. הוא שאל אותי אם אני מכיר את השיר Don't. אמרתי לו, אדוני, אני מכיר הכל, אבל אני לא לבד פה, והחבר'ה לא, לא נראה לי שבעניין של לנגן כזה דבר, אז עשיתי לו איזה מין הקפלה של אה, שתיים, שלוש מילים. והוא מאוד התרגש, והחלפנו אה, טלפונים, והוא שלח לי יום למחרת את עצמו בסלון, שר עם פלייבק שהוא שם בטלוויזיה, ביוטיוב, והוא שר את Don't. והוא שר את זה עם דמעות בעיניים, ואחר כך הוא אמר שזה לכבוד אשתו לואיזה, זיכרונה לברכה. פשוט ירדו לי דמעות, אני שמעתי את זה, <laughs> ירדו לי דמעות, וגם עכשיו אני מתרגש. ו... והרגשתי, הרגשתי את התחושות שלו, ש... שעלו בטח לפני 50 שנה, או אני לא יודע מתי הוא רקד את זה עם אשתו, והוא כל כך אהב, והוא כל כך uh, העריץ אותה, והשיר הזה כנראה נגע לו בנקודה מאוד מאוד uh, רגישה, וזה ריגש אותי, והייתי רוצה להקדיש את השיר הזה עבורו. אני מניח שהוא לא שומע את זה עכשיו, לא ידעתי אותו או משהו, לא תכננתי את זה, אבל, אבל אני אשלח לו. מוקדש לניסים. Don't. ולכל מי שאוהב את Don't. Don't, don't, that's what you say. Each time I feel like this, and I want to kiss you, baby. Don't say don't say don't can believe. I will never leave you. Heaven knows I won't. Baby, don't say don't. Don't, please קובי שר אלוויס לייב כאן במעדן ויניל. זה הסוף של השיר שלפני שנשמע מיד. וגם זה Don't, תכף יהיה, תכף הוא יגיע. A long way from Memphis, from Graceland. היית בגרייסלנד? לא הייתי בגרייסלנד, זה גם אה, חלום שאני מתישהו אצטרך להגשים. מקווה שיתגשם, כן, אתה יודע, יש uh, נסיבות, יש... Uh, התחייבויות, יש, אה, יש שיקולים. תמיד יהיו התחייבויות. אי אפשר לקפוץ ולברוא, זה, לא, זה לא נסיעה לתל אביב, בוא נגיד ככה. נכון. בסדר, לא, תמיד אפשר לתכנן את זה. כן. כן. כן. התחייבויות ודברים תמיד יהיו, תשמע, בתור אחד שמכיר ויודע, יודע, זה לא אין לזה סוף. אנחנו ניגמר ההתחייבויות. <laughs> מה שמדהים זה שאלוויס, אולי לא מדהים, ממשיך אה, לעשות מיליונים ליורשיו. או בעצם כבר לא, כי נדמה לי שמכרו את, ה, את כל הזכויות על זה, והוא... הפעם האחרונה שהוא נכנס למצעד הבריטי הייתה בכלל לפני איזה עשר שנים או משהו כזה, כשאיזשהו די-ג'יי אה, עשה רימיקס ל-Little Less Conversation. כן. והעובדה הזאת מוכיחה שעדיין יש דור, יש דורות חדשים שקמים, נולדים, מספיקים כבר ללכת לעולמם. אני חושב שהמוזיקה הזו היא פשוט אלמותית, כמו שג'אז לא משתנה ובלוז לא משתנה והסטנדרטים האלה ממשיכים ונמשכים, ככה גם המוזיקה הזו. בואו נשמע את זה מההתחלה. אנחנו נשמע מההתחלה את אה, Don't אה, אה, Cry. אלביס תמיד יהיה לו את המקום. Don't Cry Daddy. אי אפשר להתווכח עם ההיסטוריה וגם לא משנה מה, תמיד ישמעו אותו, תמיד ישמעו אותו. There goes my girl. Got my everything, there goes my everything, לא נשאר כבר כלום, שום דבר. אבל כבר אנחנו מדלגים לשיר הבא שהבטחנו לכם. הבטחנו והבטחנו והבטחנו, ובסוף אנחנו גם נקיים. day I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your bike again. Oh, daddy, please don't cry. and always first to feel the pain and hurt the worst. It's true, but somehow it just don't seem right. Cause every time I cry, I know it hurts my little children's soul. I wonder, will it be the same tonight? to life again. Daddy, ride us on your back again, oh, Daddy. Daddy Don't Cry, אלוויס פרסלי, ואתה, כמו שהערת יפה כשהמיקרופון היה סגור, הדברים איטיים פה, הם uh, אה, מלודיים, הם שקטים, הם נוגים. מה עם אלוויס הקצת יותר uh, קצבי, אלוויס הצעיר, שמנענע את הירחיים ככה שעד סליבן לא מרשה לצלם אותו? Uh... מהמותניים ומטה, אתה אומר. כן. נו, מה בחרת? יש אה, שיר שאני מאוד אוהב, מאוד מאוד קשה לביצוע, זה רק אחד כמו אלוויס יכול לבצע אותו, השיר נקרא, הוא השיר הנושא בסרט King Creole, ולשיר אה, בצורה טבעית קוראים King Creole. King קריאור. <laughs> אני פשוט מאוד אוהב איך שהוא מבצע אותו. גם נמוכים, גם גבוהים. Creole. ולחשוב, שה... ולחשוב שהבחור הזה היה בן 21-22 שביצע את השירים האלה, זה פשוט אה, קשה, קשה לתפוס. טוב, אה, זה... הכישרון והיכולת. זה אלוויס. כן, אבל אין לנו את השיר. אין לנו את השיר. אין את השיר. לא, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. שנייה. חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, בואו בוא, בוא נעשה משהו. אה, אנחנו לא אוהבים לעשות את זה בדרך כלל. אה, זאת אומרת, לנגן מתוך, מתוך דיסק און קיק שיש לנו כאן מלא מלא אה, מלא מלא אה, תקליטים, אבל אנחנו אה, בכל זאת הבאנו גיבוי, אז אנחנו נראה אם יש לנו כאן את קינג קריאול. בינתיים אתה תמשיך לחפש, יוני, אם אתה מוצא את זה בווינילים אה, שלך, ולצערנו, אולי לצערנו, אולי בשלישי, זה איזשהו אוסף משולש. אפשר לשים את זה פה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. זה הולך לפי סדר לדעתי, אז אני לא יודע אם זה יהיה פה. לא, אה, לא, לא לצערי אין, אין לנו ברירה. אה, אז מה נשמע, יוני? רגע, אנחנו מנסים, אנחנו לרצוע מספר אנחנו לא יודעים מה זה אה, אנחנו לא יודעים. לא, זה יפה, תראה איך זה עובד. שמו לך פה כאילו לפי מלודי, כן. החלטנו לזה, כאילו לפי, זה מתאים לפי הטרקים, אבל כאילו יש לך פה איזה שבע... אני מפעילה, בוא נראה מה בוא נראה מה יהיה, בוא נראה את ההפתעה ש... אנחנו נחכה להפתעה. זה לא יהיה קינג קריול בכל מקרה. לא, בפנים אמור להיות הקינג קריול, זה הקטע. השאלה מה זה... כמה שורות הוא שר שם, זה בחרוזת כנראה. It was night. בסדר. אז זה מחרוזת. זה מחרוזת. מחרוזת. והוא כנראה רץ בין, אה, שירים. אז אני משאיר את המיקרופון פתוח, ובכל פעם שהוא עובר לשיר, אתה אומר לנו מה הוא. משחק הניחושים. וגם King Creole אמור להיות לא, בפנים. לא משחק הניחושים, זה משחק הידע הכללי האולטימטיבי. המיקרופון פתוח, אלוויס מנגן, וקובי יגיד לנו מה אנחנו שומעים, שיר אחרי שיר אחרי שיר. אה, זו גרסה גם מעניינת. זה לא גרסת אולפן הרגילה. What a night it was, really was. Such a night when we kissed. I had to fall in love. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go get blue suede shoes. כן, גרסה מוזרה. לא משהו שאני מכיר. טוב, קצין אספקה ראשי שלנו יצטרך להביא לנו את קינג קריאול מתישהו. תחפש בקריאול. <laughs> תשאל מי המלך. לא, אבל רגע, זה מחליף? זה באמת אה, זה? וזה ג'יין האוס רוק. סבלנות, סבלנות. אז באמת אחרי Jailhouse Rock יהיה לנו קמצוץ של קינקריול. וגם Hound Dog, וואו. מה זה הדבר הזה? אה, משהו מיוחד. זה באמת משהו מיוחד. כן. לא. כן, זה לא נשמע, זה כנראה איזשהו קאבר או משהו שעשו איזה מחרוזת עליו. קינג קריאון מי ששר את זה לפחות זה בחור בשם דני מירוס. אה, דני מירוס, זה היה לו להיט ענק שנקרא I Remember Elvis Presley, אה. אחרי שהוא... אה, דני מירוס עושה את המחרוזות פה של אלוויס. אה, היית צריך להתחיל עם זה, יש לי פה תקליט של דני מירוס. <laughs> כן חבר'ה, זאת הייתה חוויה נדירה לשמוע את דני מירור, שר אלוויס פרסלי. האונדוג, כן, טוב. הבנו את, ה, הבנו את הרעיון הכללי, ואנחנו עכשיו נגיד לו תודה רבה, דני. I remember Elvis Presley, I remember you. טוב, I remember you, תעשי פרנק אייפילד, יש לך? לא, אין לך, היום זה אלביס פרסלי. כן. Uh, המון תקליטים יש כאן, ועדיין אנחנו צריכים למצוא שיר אה, שיוביל אותנו הלאה. אז uh, אנחנו עדיין מחפשים את השיר הקצבי. שיעשה לנו איזה פאוזה. האולטימטיבי. איזה <laughs> פאוזה מהדברים. תבחר אתה, תורך. אה, שתהיה אותי. שאני אבחר, כן. שאני אבחר. אה, גם צריך ליהנות פה, אה, זה לא חד צדדי פה. אתה יודע מה? בוא נלך על פולק סלד אני. יפה, הפתעת באמת. ועוד לייב. Some y'all never been down south too much. Some y'all never been out too much. <laughs> I'm gonna tell you a little story so you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper, because that's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Oak salad and got your granny. Everybody said it was a shame, cause her mama was a working on the chain gang. A mean, vicious woman. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of pork salad carry it home in a toast salad, salad You got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame because the mama was not working on the chain gang. A wretched, spiteful, straight razor toting woman. Lord have mercy. Suck a little punch, Sally Joy. You know Daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for Stealing watermelons out of my truck. Passport salad, Annie. You just got your granny. Everybody said it was a shame. Because the mama was a working on the chain gang. You suck a little pork salad to me. You know I need a meal, miss. Soccer little folks salad to me. You know I need a meal, man. Suck a little folks salad. You know I need a meal. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching a ling a ling. Ching ching a ching ching a ling. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching a ling. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching a ling. Ching ching. וזה היה אלוויס עם Polk Salad Annie. ועכשיו, ועכשיו אנחנו עוברים לעוד שיר מתוך סרט. נכון. ספר. תזכיר לי את השם של השיר. הוא מתחיל ב Bossa. בוסה... אה, אה, בוסה נובה, בייבי. כן, זה שיר מסרט. אני אה, תמיד התרשמתי מהיכולות שלו ככה להיות מגוון וורסטילי. בכל סגנון שהוא עשה, הוא פשוט עשה טוב. וזה אחד, אחד מהם, מסרטים אהובים וידועים, Fun in Acapulco. והשיר הזה זכור לי מהילדות. בוסה נובה בייבי, אלוויס פרסלי הצעיר מאוד. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. bossa nova, bossa nova. I said, hey little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, drink, drink, drink, oh fiddly dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova wasn't I said, Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, Hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, Go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. nova, bossa nova. Bossa nova, bossa nova. טוב, אז אחרי שקובי שר כשהמיקרופון היה סגור mm, וקצת כן. כשהמיקרופון היה פתוח, עכשיו אתם הולכים לקבל משהו, משהו. קובי הולך לשיר אקפלה את אחד השירים, אנחנו לא יודעים מה, זאת תהיה הפתעה מוחלטת גם בשבילו. <laughs> גם אני לא יודע מה. גם הוא לא יודע מה. אולי ייקח כמה שניות. הוא ייתן לנו שיר קצר של אלוויס פרסלי אקפלה, וכשתהיה מוכן, תגיד לנו. אמ, תדבר בינתיים, תן לי... אני אדבר בינתיים. <laughs> ובכן, אלוויס, כאמור, היה גם שחקן קולנוע. אה, יש אה, דיונים וויכוחים לגבי איזה מין שחקן קולנוע הוא היה, אבל הסרטים שלו הצליחו מאוד. אמ, ועודדו גם בחור צעיר בבריטניה, ששמו קליף ריצ'רד, להופיע גם בסרטים. אתם יודעים, אה, יש שחקנים טובים יותר. ויש גם זמרים טובים כמו קובי. יש, יש שיר שנקרא Anything That's Part of You. ואני מאוד אהבתי אותו פעם, והקלטתי אותו פעם ככה בבית עם, אה, עם המיקרופון, וזה אולפן ביתי כזה בסיסי. ואני לא יודע אם אני זוכר את המילים, אבל אני אעשה אותו ככה. אתה תעשה אותו? בלי מוזיקה. המילים שם יפות. אה, הולך... אה. I memorize the note you send all the places that we went. It helps to cheer me when I'm blue. Anything that's part of you. I kept a ribbon from your hair A breath of perfume lingers there. When I'd give all of someone new. Anything that's part of you. יופי. ועכשיו אנחנו חוזרים לשלוף. <laughs> לתקליטים, ואתה זוכר מה בחרת? כן, כן, נחזור ונזכיר שהמופע ביום שישי הקרוב. המופע ביום שישי הקרוב בבלה צ'או, המקום הזה הוא מועדון מאוד מאוד אה, נחמד, ביתי, חמים, עם סאונד טוב, תאורה טובה, אווירה נעימה. המקום קטן מאוד, אני מניח שהוא גם יכול אה, להתמלא ממש, אה, משפחתי ממש מהר, משפחתי, כן. אז תבואו. יש שם אה, מקום ל-50-60 איש, ואני מאוד מקווה שיהיה צפוף. והנה עוד שיר מתוך תקליט, והוא... I need your love tonight. וזה לא זה. זה לא זה? שתיים. זה, כבר, כבר היה. זה דונט זה. זה דונט, <laughs> אוקיי. אתם רואים, לפעמים אה, יש קללה בזה שיש לנו שני פטפונים, על שניהם יש תקליטים. לא. לא. מה זה משנה? לא. שנישאר עם זה. לא, לא. חבר'ה, יש לי משהו לומר לכם. השעה היא אה, בערך אה, ארבע אה, דקות לסיום התוכנית, ואנחנו צריכים למצוא איזשהו שיר, אבל ממש שיר טוב, כדי לסיים איתו את התוכנית. אה, רגע, אני הייתי אוהבת לעשות שיר מספר אחת פה. אהה. אה, אתה רוצה את I need your love tonight? אפשר. אז אנחנו נשמע את I need your love tonight, ואיתו כנראה אנחנו גם נסיים. נכון. אנחנו צריכים את האהבה שלכם באותו לילה. כן, ב-16 באוגוסט. I need your love tonight. הפעם זה בסדר. יופי. קלעתם. קלענו. You better stay by טוב, הגיע הזמן להיפרד, אה, אתם יודעים איך זה נהנים, נהנים, אבל בסוף השעון אומר, יאללה, מספיק, די. קובי, היה לנו כיף גדול איתך. ועם, גם אה, לי, תודה שאירחתם אותי. ועם שיר אלוויס, ובהצלחה, בהצלחה ביום שישי במוחר. יהיה כיף. תודה רבה. בטוח שיהיה כיף. עכשיו תודות. לקובי אמרנו, תודה לאמירה המפיקה, תודה לרובי שהיה הטכנאי שלנו היום, תודה רבה לקצין אה, אספקה ראשי שלנו, <laughs> יוני בגן, שהביא את התקליטים, ואנחנו מסיימים עם מה שכולנו צריכים, בטח ביום שישי. Burning Love! תבואו, בלה צ'או, ראשון, 16 באוגוסט, שעה? שעה, שמונה, שמונה וחצי. מתי שתבואו, כן. יש גם אוכל. שם. תבואו וכדאי. אוכל, שתייה, כיבוד. מחכים לכם. ותחזרו שבוע הבא לעוד uh, מעדן ויניל. מוזיקה. יהיה, יהיה טוב. יהיה מדן?